Ezabuli yakienda na mkaga. Ruwanga omuramuzi wa mazima. Muoyere omukama oruoya oruya. Ensiyona muoyere omukama. Muoyere omukama musingize eibaralie. Pulikiro mumwebuge okwo abamurokozi wanyu. Ekitinwake mukirange omumahanga. Ebitangazobye mubigambe omunsi zona omukama abamuhangu ninya muaisirizibwa atagambwa niwe atinisa kushaga baruwanga bona kubaba baruwanga bona bamanga bihuku kyonka omukama niwe yatonzire eiguru ekitinwa nobukuru byawenene obushobora noburungi biri omulirwensingaye musingizo mukama inywe manga gona gensi musingize kitinwa ke nobushoborabwe muwe omukama ekitinwa kimusaine mulete ekiongo omulirwe ensingaye mufukamire omukama mujwete bijwaro bitakatifu iwensi yona chundwa mumambonage mugambire amaanga muti omukama aliyangoma enseri omumanige telitengeta aligiramura obuzira kigonzi eiguru lishemererwe nensi eshanduke enyanja eyinde nebikagirimbyona enyeya nebikazirimu bishanduke nemitima yona yomubibira eoye akanyawera omumabona gomukama kubana ija na ija kuramura ensi ensi aligira muza eyaki amahanga aligaramuza amazima